ngombe camu carene leken ngundo nongko kok kelundungan wonge lemu kok gak gawe setagen nek ditamatno kaya plembungan ngono iku rak potongane ketok nang banyu wangi aku bengi njaluk dadak disemayani los sirsiran awake kuru tansah kepikiran nek do oma pengung mikirno sing gak karu-karuan bandino sedih sampah dak kelumayan nek kadung sirsiran ali sembarang donya bondo entek gak dadi persoalan senajan gak duwe-duwe direwangi tolek utangan kasane tolek duwe wis ole colongan arek lanangi rumangsa rugi donya kadung entek gak gelem dirapi arek wedok dicok karepe nonton tuki dadak arek wedok ngomong kon ngono dibujuki panjene wong lanang iki gak dikonokno ya gak kapok tapi ne batine dulur-dulur sing nyetel kaset iki wis ngene kapan jongore gak ngono <laughs> kancane nganggur mlaku-mlaku dena-dena pokoke pernah gak perlu akeh-akeh dangdut titi-titi ambek goyang kokong lah pokoknya nek aku nek gak enak Yeah. Aduh lunga, ndelok pacakane wong ngene jange lunga. Oh, aduh setile. Iya jajasan. Jajasan. Celonoan. Sepaton. Iya. Lunga nanti? Lah nang Jawa Tengah. Lah apa minggat takon merono iki. Minggati anakmu iki. <laughs> Lah iya wong Jawa Tengah iku lak opo lak ngono lho. Takokno nang ndi aku ngono. Lah kok nang Jawa Tengah lak opo? Nyinden. Iya tang. Lanang <laughs> nyinden. Tanggapan. Iya. Ngacik terus kon. Lho balik. <laughs> Eh, tangga, Heeh. Kuwi ya apa jenenge wong biasa sinden niku wong wedok kok wong lanang dadi sinden kan iki. Hmm. Tempone kon kuat ta, siloi-siloi. Silos <laughs> muleh saiki. Silos sapa kon niku? Silos bojone Yutun. Oh, ngawur. Longgone tempo iki lho. Kuat ae wis penggaweane. Jenenge kon balak-balik tanggapan ae ya. Iya. Ngenani kon ngulon iku, Mbak Bes. Lah iki kok nyindeni Narto Sabdo. <laughs> Melipe. Lah anom Surata bareng sindene sapa ketmu? Oh, ya awakmu ta. duduk ya kono. <laughs> Lah terus kon senen-senen metu aku nang porong lho. Lho lah nyindani Pak Dewata iku oh, apa? Oh, Jawa Timur. Heeh. Hmm. Terus minggu metu di rumah sakit ya. Nyindani mayit. <laughs> Wah lara mati terus tak sindani gendeng. Oh, kon mayit disindani kon niku. Nang dindi oleh nang rumah sakit iku sambang. Eh, besup ngene ta. Heeh. Sing lara sapa? Dulurku. Hmm. Ngene lho Iya. wong nyinden iku gak gampang. Wong nyinden ngono kudu ngerti tutukan, ngono lho. Lah kon njaluk ditutuk bathukmu ta dengkulmu ora. Kon boleh ngancam. Tutukane gending iku lho. Ya eh, sembarang kaliren aku ya iso. Oh, panganan ae sembarang kaliren. Sembarang sembarang gending aku iso. Oh. Lah kon ngerti? Apa? balbalan balan perkesae aku sing nyindeni ngono. Oh. <laughs> Aku bal-balan disindeni. Oh, eh, bal-balan kesuwur. Oh, kesuwur. Heeh. Hmm, Ngene, nek panjene kon niku teman-teman dadi sinden. Heeh. Kon umpama gending cokrong ngono iso, gending cokro. Gending cokro iso aku iso. Hmm, iso. Iso. Terus gending sinom. Lho, sinom iku enak ya. Nek beduk-beduk diombe enak iku. Seger nang awak. Kon sinom apa kon niku? Sinom, jamu sinom. Oh, ngawur e, gending-gending. Iso. Mbah Harold tak kono gendeng apa? Aja takon gendeng, tak kono nu pira bobote Gunung Semeru. Wah. Lere aku. Wong saiki kene nyatur sinden kon nyatur gunung. Lu sampe teko kono aku. Oh, ngerti kon. Iso. Pira sih bobote? Ya takono lindu. <laughs> Kon iku oleh takon takon lindu kon. Lho, pira sih bobote Gunung Semeru dis mauri tagak ngono lho. Si saiki ngene lho iki tukar pikiran ya. Hmm. Bukan kene iki ngetes ngono gak Tukar pikiran, tukar pengalaman. Iya. Iya ya. Nek panjene kon mau teman-teman dadi sinden. Mm -hmm. Iya. Si saiki mau gending pangkur lombo. Alah pangkur lombo lah cacak pangkur lomba. Pangkur kerep aku iso. <laughs> aku nek pangkur kerep ga iso nek pangkur iso aku. oh. <laughs> Pangkur lomba sing ndi, Dik? Lah kon ya opo sinden? Ayo sing dine Ne, ne, nene no nene no nene no nene. Wah, sapal iku tekku. Tekku. Oh, tekku. <laughs>

saiki umpama ana parekane iki dadol tinuku ya. Hmm. Saiki umpama ala bapak kembang klopo. Nah, ya apa terusane ya apa? Ana oh, ya. Tresnane etok-etokan. Wah, iki sinden katut angin arek. Lah kok katut angin? Wong balung klopo iku mburine ku oh ya hmm, apa? Hmm. Ya kok etok-etokan. Kene <laughs> gak eh, ngerti kok masuk sayuran niku. Lho, gak masuk sayuran iki. Etok iku apa? Tok-tok iku apa? Balung klopo ya apa Ya gak ono balunge. Ya ono, gak tau duwe klopo iki apa kok niku. <laughs> Bapaknya ini aku ndak kuto niku. Lho klopo iku ana balunge. Oh, balunge apa? Klopo ya, klopo wungkul mm terus di lecoro desa dislumbat. Oh, dicupuk sepeti? Nah, gua sepete. Sing ketok atos iku iku ana balunge klopo. Alane. Batok, melan tak jogo nate kok batok etok-etokan. Yo, gak ngerti bentuke ya apa bentuke. Lho, bentuke batok ya, kan nek gururu ya. Iya, iya. Kan batok ngono ya wungkul, seret wis dipecah. Kan nek kebun roh batok, nek ana wong adus, cara nggonmu lah adus ya weh. Ya, cibuk iku plastik. Oh, nang nang desa ndek belik. Yo. Ndek belik ku ya lek adus. Hmm. Nang wong adus dingkien, engko kon roh bathoke wong adus kan. Eh, sing dikae cebo iku. Iya. Oh, dadine iku arane balung klopo. Saiki nek ana pariak ngene. Ala bapak balung nongko gak iso kon. Iso ae wis sinden. Oh, durung karuan. Tresnane sarono katon. Ya wis. Luara iki. Iki sing diarani sinden kesurupan ya iki. kesurupan ya. Ayo balung nongko kok. Kan karo balung nongko ta? Katon iya. Kan karo balung nongko ta? Gak ono balunge nu. Tau mangan nongko apa gak kon? Tau. Lah iki apa nek kon tau mangan nongko, nek tuku nongko salining, iku jupun sak nyamplung. Oh, nek sak nyamplung terus cekelen, terus bukan sret. Dek oh. jerone ana mentol lunyu ya iku balunge ah. nongko. Arane? Arane beton. Oh, dadine beton iku. Ya katon. Oh, mengkana kok kene balung nangka Sarono katon. Tonton. Sisa Ala bapak balung sate. Ayo ayo ayo gak isa kan. Ayo. Iso iso. Ah, gak iso. Ayo. Tresnane ijen ijenan. Iya, balung sate lho te lho iku. Lah iya. Kok ijen ijenan iki lho. Lah kon balunge sate kan. Ya gak ono balunge nu kon iki lho. Ono. Lho, gak ono. Sate teko apa sih? Ya daging. Nah, ya daging diketoki cilik-cilik. Bareng disunduki. Oh. Ya. Disunduki sing nyunduki iku pring. Pring dilincingi iku jenenge sujen. Mula ana tresnane ijen-ijenan. Oh, dadi oh. ana barang lincip gawe nyunduk daging, iku Sujen. Oh, masih kuat dia kene nduk saking. Sujen. <laughs> Oh. Dadi eh, ini mau ono panggang ayam iku ya. Ya iya. termasuk palunge sate. Su <laughs> iya. Sujen ya. Oh, termasuk kon niku anu wis ndek pengalaman. Ya segala macam genting iso. Karep ngene aku kepingin. Hmm. Nyecep batukmu. Loh, nyecep batukmu ya? Nyecep pinteramu ngono. Oh, iso. Kok nyecep batukmu. Oh, ngene, benek kono gano udur. Heeh. Hmm. iki sakno undang-undang <laughs> kapan kon bongkoh? nyelameti anakmu ta lho gak ngono bek kon iku ana waktu aku ambek uruk ana lho kon mrono aku kepengin nyinden panjeni lho lek kepengin nyinden hmm. iki kudu belajar temenanan oh, iya, kon lek duwe niat terus iya, ana bakat kon mesti iso oh. ngono lho iya iya iya kon mrono nang amaku jam piro kira-kira jam setengah, setengah pukul hmm. oh, jam setengah pukul ya. Oh. Dinane dinane. Oh, dina Minggu malam Rebo ana no. Wah, gak iso no. Apa? Nek Minggu malam Rebo gak iso. Lah sing iso? Nek kemis malam Senin iso. Ah. Lah kemis malam Senin aku sing luput. sing apik mrono ya Minggu malam Riyoyo ya apa kan. <laughs> ya wis kapan-kapan aku tak mrono Lah iki soalnya aku ana perlu nene. Nang ndi? Lah, nang ndi kon? Nang ndi ya? Ah. Ana perlu nang ndi? Wong urip usaha. Hmm. Ya usaha, awak gawe ngene anak bojomu. Lah ya apa lho? Lah kon lek gawe ngene anak bojomu njaluk aku, aku mbahmu ta atene. Kon boleh ngono kan. <laughs> kon boleh. Kaya menungso urip iki nek diwajibno urip oh, ya kudu usaha. Lah iya, mulane aku jange metuki kancil. Saya aku ono perlune. Lah kancil saiki matri, eno mati. Lah apa matri kok? Anu mati. Wah kon niku. Lah mati. Wong wingine metuk aku belajar sepeda tiba ping telu kok. Lho. Wah goblok. Oh. Iya temen kok metu aku Marian. Sing mati dudu wonge. Tegesane mati. Loh, iki semayan ambek aku. Mulane aku gak ono waktu, aku jadi metu kanci. Eh. Tak tinggal dhisik no ya. Iya iya. Kapan-kapan aku nanggon muruk ana sinden ya. Heeh, lek ono perpisahan ngene kene ae aku oh. jadi lunga. Oh iya iya. karepe cak kancil iku ya apa lak ngono. Mosok semayan bolak-balik. Taliane telat ae. Gak iso nepati janjine. Lho, iko rupane ketebang-ketebang. Cak? Cik. Ya apa sih sampean iku suwene tentenane iki lho. Aduh, aku ngenteni ana ngene gerdu Sampai iki mang dilungguhi wong sakal genuk ya. Gak ngono ne sih, eh. sampean wingi semayan nok ndi? Lah nok kene sih nok perapatan. Ah, wah, aku teko ndisi songi aku gak iso turu ambek ngenteni nok sakare kaya sego. <laughs> sampean kok iso-iso ae. Perjanjianku lak gak ngono. Sampean niku ya ojo ngomong kaya ngono. Sampean ku keliru. Ben-ben dodok arek-arek. Dodok arek-arek terus ya. Eh. Wis teko. Ngene lho. Sampean iki termasuk Semayan wingi ku nek ngono ya ngliwar. Aku janji nang prapatan. Tapi sampean lha apa ngenteni nok gerdu iku? Ah iki ya wis ngene lho, Dik. Soale ya terang-terangan pancen aku iku sik mbujuki mbok. Oh, dadi sampean iku lalani lap ta? Nilap. Lah apa sih? anak iku sing ditresnani mek aku tok kadhe anak ya mek aku tok sing paling ganteng iki mek aku tok lho ya ana sak mestine se dapak sampean gak ganteng lah apa aku ki tresno karo sampean ngono lho hmm, kadhe engko dhek nek pamane nyengkring ngono ya ya ukurane dhek ya nilap kadang-kadang mbok iku adus ngono nilap aku lho kok iso sih? Jadi, Nek gak ndelok sampean ya apa? Besok lek kuwatir tak dengki. Oh, Mosok. <laughs> Sampeyan niku mbane dengki an niku apa? Sampeyan niku ojo ngono cak kancil. Iku lak ya wong tuwa se, ya wong tuwa sampean. Sampeyan ya ojo duwe pikiran kaya ngono, ya gak apik iku jenenge. Ya iku bali aku wis bareng delok mbok iku delok kon bali ya apa ngawak diku cintai koyok-koyok wis gak iso putus. Ya. temen ta sampean ngomong koyo ngono iku. Aku kuwatir lah saiki ae yo. Siji ngene lho janji sampean. Termasuk sampean gak abot karo aku. Oh. Lah wingi janjine nek perapatan saiki sampean ngenteni nek gerdu, kemungkinan sampean semayan ambek wong wedo liya maneh yo. Enggak, aku sik andok mong tetep go 100. Tapi lah marek kita. iwak kekil Wis saiki mangan iku bar basane murah, larang ku padha ae. Hmm. Pokoke sing penting ku arep nang weteng ngono lho Cak Kancil. Saiki aku iki percintaanmu antaranya aku iki ya opo sih? Cak Kancil, hmm. sampean gak usah takon koyo ngono maneh. Wis percaya karo aku. Nek pancene aku iki abu temen karo sampean. Saiki aku kari takon karo sampean, sampean iku temen apa enggak? Heeh. Oh, brer, wong tak iwangi.. opo aing sampe wedhusi mbok sing luru tak dol ngene kene iki. Kanggo apa iku? Kanggo aku ta? Yo yo. Duwe kanggo aku apa? Barokmu soklat iki iku sih? Lho, rak soklat sing sampe kene Iya. Ala wong elek tak sangane bae, oh. dilasane mbok sampean. Iku jange tuku luru aku. Lho, loro sing sitok kanggo aku. Lho, asih uden udene. Samene kok iso iso ae. Asih ku sapa? Samene ku jarene. Iki kaya tak kene dilirik Iwan. <laughs> Lah aku ngene, nek dilirik Iwan tak kan lek nembek nasib. Cak kancil. Ya aku iki surmangsa seneng nek pancene sampean teko iki mang, pancene ya tak arep-arep teko sampean. Sak perlu aku kate ngomong karo sampean. Terus kapan sampean niku nek pancene tetep tresno karo aku ya ta? Lah percuma sih sampean niku ngomong tok tapi nek gak ono buktine. Ya apa lah buktine ya apa maneh unduk ngene gerdu-gerdu ya ditulisi anu kancil VS Muntiani. Oh, termasuk sampean niku nandindi mesti ambek aku yo Anggapane lawan bertanding. Oh, sampean. Ngene lho sak kancil sing tak jalo aku lak yo isin sih ambek kanca-kancaku. Delok entah, kancil iku ambek Muntian niku. runcang runcung rona-rono. Tapi nek pancene gak jadi aku gak yo isin sene wong lanang ku pantes ae. Sing tak jaluk sampean iku lho, kondo wong tuwa sampean. Terus kok ngonang omaku lah, aku iki nang kok ngelamar ngono lho. Ngelamar. Lho iya lah ya apa? Oh, jadi ngelamar. Eh bapak ya ambrun. Oh sampean niku. Kang ngono nek panjenengan sampeyan gurung lamar aku aku iki ya sik gurung lega ngono lho. Iki terang-terangan kene pokoke njaluk nang segera tak kawin. Iya, nang cepet-cepet kawin aku salah isin lho mbek kancaku kabeh wis kawin kok. Konten duit rekaman iki. <laughs> kok iso sampeyan iku? samene iku jagane sih tok tok iku tak delok-delok kok guru nyambut gawe aku dhewe ya kuatir. Kuatir nek panjenengan samene ku kok rumah tangga karo aku lah sampeyan gurung nyambut gawe. Lah terus aku mangan melok sapa? Iya ya tadi wis aja kuwatir pokoke masalah iku tak jaluk wis. Temen lho ya. wong tuamu. Wis sampean kene tak percaya ya. Heeh. Ya wis nek ngono aku gak kesuwen aku. Eh, wong tuamu lek sik dodolan bensin. Hah? Sampeyan iki iso sih? Wong wis gak dodol saiki ya ana omahe jagakno mantune sing gandeng dhewe engko. Lho kok kaca kok sik nggo curigen ya lho. Lha iku ngangsu banyu. Oh, ngangsu banyu. Iya. Wis nek ngono tak tinggal ta nek pancene sampeyan iku teman-teman nang omahku lho ya. Mm. temen lho ya. Iya iya wae. Kok sampean belanjani janji. Tetep I love you padamu kok. Oh, apa I love you? Eh, you love me. Wis sampean kadek bahasa ngono Pak. Eh, menyatakan cinta. ya Oh, ya maju ya termasuk sampean ya. iya hmm, ya apa. Ya sak tinggal ya. Iya, iya, temen lho ya sampean kudu teko rono lho ya. Yakin yakin. Wis sak kancil. Iya, yakin. Aja. Wong wedok iki ngono rek tibane. Cintane nemen. Wah, dah mau alik melok tagar rek nyusul rupane lho ya temen deli lho ayem e ayem ya apa ketemu sirsirane goyang-goyu mesem-mesem <laughs> ayem aku kon wis karuan kon wong loro tugas <laughs> wong dadak sirsir dadak semen kancane ngibrit ae saya lho kamel aku Barang kon teko mbok dikompak. Lingku, Iku persoalan nomor loro li. Iki aku digugat sampe digugat adane ngono. Tenang aku iki lho Muntiani. Apa oh? wis menyatakan cinta. Oh, seneng atimu lek Iya, tapi dik ngomong. Ngene lho, Cak. Hmm. Percintaan ini harus diakhiri dengan perkawinan. Lho iya sih. Jadi njaluk segera kawin, njaluk segera tak lamar. Hmm, lah jaluken. Apa dik durung ngeru ta apa? Apa? Oh? Lho, aku lak durung aku durung oh, ya apa iki? Durung oh, pung kawin ditanggapno wayang bareng iki gak perlu ditanggapno wayang. Rame-rame dhisik. Lho, arek iki ya pengen hmm. iki aku lho durung sleng. Tapi <laughs> iki ya apa arek iki? Kan ya selamatan iku ya gak perlu mlebet petik. Bubur abang ae cukup. Wah, wah. Oh, nek dibleno petik, bareng. Ini gak boleh koyo di ngene Lah kok eh, ngarepno ki apa? Aku iki durung sunat. Eh. <laughs> Durung sunat. Durung sunat. Durung, bapak ngono. Lho lho, ya. Ngene. <laughs> Ya apa sih? Lah ya durung sunat kok sirsiran dhisik ngene. Nemen jaluk dilamar. Umpama kon tak tolong ngono ya apa? Gelem tak? Isi apa isane? Aku nang sunat soal mudiane mempeng. Nah, ngene aku dikenalan. Iki kancane bapakku. Terus nek kon sunat nang wong liya mesti krungu wong akeh ya. Nek sinat merono, gak krungu sebab wong iku kenal ambek aku. Gelem. Kancane bapakmu. Iya. Ya terus carane ya, Carane ngene, kon meni, huh? sarungmu lempiten, petat. Huh? oh, petat iku centang. Petat pentangi iku lho. Iya, iya, pentang ya. Engko enten ana nggone gerdu kidul. Ya, engko budal bareng. Ya ndelok sing gedhe. <laughs> kon niku wis ana alate pecok barang ngono kon cocok nembe umurku iya iya. engko tak ada sari dhisik nang wonge ya tak wong nek sing sunat iku kancaku iya ya ngono iya. ya ayo